Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Avui fem memòria amb Coleta Planes. Coleta, bon dia. Bon dia. I gràcies de fer memòria per Ràdio Arrels. Escriptora, consellera pedagògica de català i de Vinçà. Hem d'afegir algun altre Condició, una altra definició, parlant de tu? De Vinçà, de Catalunya. <laughs> Sí, d'acord. bon, eh, ho anirem perfilant, això de la definició sí. o de la presentació de Coleta Planes. Nascuda a Pampelona, al Tarn, a Occitània, doncs, el primer de gener del 55. Sí. Però té la seva gràcia, no? Com <laughs> néixer el primer de gener? Neix, ah, sí, néixer el <laughs> primer de gener pot tenir la seva gràcia, segur. Però també era un problema per mi perquè s'ha descuidat, descuidat el meu aniversari perquè, de fet, al primer de l'any tothom... Eh, Celebra altres coses, no? Celebra d'altres coses, descansa sí. de la vigília, que ha estat una mica dura a vegades. <laughs> doncs bé, més bon, comença l'any per un primer any d'un sí. aniversari, és doncs, interessant. Doncs suposo que sí que hauries, sí. hauries patir de la manca d'atenció especial en aquell dia <laughs> sí, per tu, eh? Sí. Coleta, parlem de la família. D'on vens? Parlem dels avis de, del pare i de la mare. Dels avis, sí. per començar. Sí, bé, la meva, la meva mare, ella ve de, de Vinçà, eh, a l'hora de Vinçà i de Cleirà de fet, eh? eren uh, vinyaters, i uh, ella és ben bé russionesa, la meva mare, es deia Cadena, Sidoni Cadena. Mm -hmm. I uh, el meu pare, ella, bo, es, es van trobar a Vinçà, de fet, uh, perquè el meu pare, ell... Uh, tenia una, una família que venia del sud, el seu pare venia de Rocobruna, la família Planes de Rocobruna, van venir cinc o sis germans aquí, doncs, uh, de si cerques planes a, sobre la genealogia, n'hi ha molts que venen de la Cobruna. És la vall de Camrodon. És Van molt... venir els cinc o sis germans? Sí. Mm -hmm. Tota la família va venir? Bo, gairebé tota la I família. I per a, a quins anys, Bo, això? Al, eh, el, meu, el meu avi era, era al moment de la guerra de, de Cuba, perquè normalment havia de marxar a Cuba, eh, no era prou ric per pagar, <laughs> per pagar algú per anar-hi al seu lloc i doncs eh, eh, li tocava a ell i va marxar, va passar la frontera. Rocobru de la manera una hora, una hora i mitja, eh, màxim eh, pels sí. camins de muntanya, doncs eh, va desertar. Va I... desertar perquè no volia anar a la guerra de Cuba. Exacte, és això. No volia anar a Cuba a fer la guerra. A fer la guerra, eh, una guerra, era la darrera sí. <laughs> colònia espanyola mm. i, i això no li estava al cap, mm. doncs va marxar. I tenia 24 anys, me sembla, una cosa així. I va retrobar la meva àvia, la meva padrina, que venia també de Rocabruna, però ella té una història especial. Veiem. Bé, és a dir que eh, va néixer a Perpinyà a l'hospital, però de pares desconeguts. I eh, doncs eh, li van explicar que era perquè la, el pare i la mare no tenien la mateixa condició social. Doncs bé, sempre ha estat un secret i encara avui l'és. I eh, la van portar ja a Rocobruna, dins una família, pagaven una, una renda la vam pagar fins als 11 anys i després eh, va marxar a treballar com a criada a Barcelona, a casa d'un metge, i després a Pras de Molló. I és allà que va retrobar el meu avi, que vivia al mateix poble que ella durant la infantesa. S'havien vist eh, segurament al poble i eh, vet aquí. Donc se van instal·lar aquí, primer al corral de Prats, al molí allà, al Vallespí, i després eh, van venir cap a Vinçà perquè hi havia germans a Vinçà, planes de... Hi, ha, hi havia un que era flaquer i l'altre que tenia l'auberge, la petite auberge de, de Vinçà. Mm -hmm. Doncs uh, hi havia ja, <laughs> ja un suport familiar, sí. es, va, es va instal·lar allà. Ja i el meu pare va néixer a Vinçà. A Vinçà? Sí, sí, sí. D'acord. Mm -hmm. Què va fer el teu pare? Marcel Planes? Marcel Planes, sí. Va fer, va fer jove moltes coses diferents abans de trobar la, el seu camí i, de fet, uh, després va entrar a l'EDF, a Vinçà. Va, va tenir després un post eh, de, de chef d'usina, es deia Altec. Altec, doncs, va tornar al Vallespí, jo encara no havia nascut, eh? m'havien nascut el meu germà i la meva germana, però jo no. I després li van... Eh, de fet, el TEC va automatitzar, va contribuir a, auto, a, auto, automatitzar l'usina, eh? i, eh, mais amb un acompanyament, diem i doncs el eh, van considerar bon, a punt per fer eh, la mateixa cosa dins el tant i el van enviar a aquest poble Pamplona. On vas néixer? <laughs> On vaig néixer, sí. És a la límit de, del tant i de l'Averó. Sí. És occità, segur, eh? se sentia molt occità. I allà bon, va automatitzar aquesta usina. Mm -hmm d'electricitat. <laughs> I veu viure temps aquí, al TAR, uh, sí. a, a Pamplona? Sí. A Pamplona no, perquè uh, a l'UDF el que passava és que calia canviar cada dos o tres anys, doncs uh, més va, uh, eh, va, va quedar al TAR. Mm. I uh, doncs jo doncs, va, va, vaig, vaig passar tota la meva infantesa dins del Tarn i la meva jovenesa també. Mm. Uh, I a 18 anys vaig anar a Toulouse per fer per seguir la, una carrera, fer una carrera no, eh, estudis de, mm, de castellà perquè el català encara no. <laughs> sí, hi havia un curs de català a la, a la Universitat de Toulouse, però hi havia poca cosa. Mm -hmm. Una parèntesi, el català era present a la família en aquest moment? Ah, sí, molt, molt, sí. Eh, els pares parlaven entre ells, fins i tot dins del temps parlaven mm-hmm. entre ells en català sempre, sobretot que sempre també vam tenir un avi, una padrina d'un banc de la, del banc de la mare o del banc del pare a casa i llavors eh, tot es passava en sí. català, tot, absolutament. I el pare et parlava català, tu? No, mai, no. no. Això és clàssic. Sí, eh? això és mm. clàssic. de la meva generació, eh, els pares, bon, parlava en francès a la meïnada. I, però el que passa és que doncs, som tres, doncs, jo sóc la darrera, eh, el germà té 10 anys de més que jo, la, la germana 6, i, mi, mm, ells entenen el català però no, no han fet l'esforç de, de l'aprendre per, per passar a un nivell superior d'expressió. I tu sí que l'has fet? I, I jo sí, perquè no sé, bon, potser que això no s'explica sempre, sí. però jo m'ha interessat molt i pensi que ha estat la meva riquesa mm -hmm. pel català que, eh, que, que el català m'ha obert moltes coses en la meva vida, a nivell cultural i també professional després. Mhm. Mm -hmm. Mm -hmm. Perquè eh, recordaré que ara és consellera pedagògica de català. De català. Estudies castellà a Tolosa? Sí, eh, els primers anys. Sí? Fet, vaig fer dos anys a Tolosa Uh, I després va, vaig venir aquí, perquè aquí venia només uh, durant les vacances perquè teníem la família aquí. Venia a, a Cleirà sovint perquè ten, teníem una padrina, pues, venia a casa l'hivern, a l'inaltant, i nosaltres passàvem les vacances allà a Cleirà, eh, a la vora del mar, l'estiu era molt bé. I ella també parlava català, ella també ens... Uh, mm -hmm ens bressolava en català, molt, molt, molt. Molt bé, mhm. vol dir que no et va costar gaire, finalment, de passar, de fer l'esforç voluntarista de parlar català. Diem que és el castellà també que em va ajudar. Segurament. El català que havia sentit a casa em va ajudar molt pel castellà i després el castellà em va ajudar per recuperar el català més intel·lectual, mm. diem. Mm -hmm. Acabes fent de mestre. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí bé, de fet, eh, Da petite ja feia de vestre. Eh? A la cité EDF, on estava en el tant, eh, agafava tota la mainada, tots eren més petits que jo, ells hi feia de mestre. <laughs> Això m'agradava molt, o fèiem teatre, fèiem coses així. Els pares eren molt contents perquè m'ha de la, dels, de, dels nens. Eh, de, de feia la, de mainadera, de la, doncs. Sí, feia de mainadera. Però després... Eh, no sabia exactament què fer, volia fer de professora de castellà, vaig passar el capès un cop de castellà i quan vaig veure que, sí, que finalment la finalitat era a la, la, la regió <laughs> la, la regió parisenca no, no, no volia marxar. Jo tenia ganes de venir aquí, era el meu, eh, la meva motivació, el meu, el meu credo, començava a ser el meu credo, el català, i, de veritat eh, volia venir aquí. I eh, doncs aquí vaig continuar els estudis de castellà i, i, i vaig afegir una mica de català, el que es podia fer, eh, perquè hi havia pas eh, gran cosa, hi havia només el certificat de català amb literatura, civilització, traducció, que vaig fer. I després vaig fer una tesina, que es diria avui un màster 1, eh, en català, però dins del mar de les llengües ibèriques, perquè era pas Normalment és el pas autoritzat, això. Mm -hmm. Però vaig, eh, ho vaig fer passar sota la... <laughs> D'acord. Uh, quins professors tenies en aquest moment? Va, eh, eren mm, el senyor Andioc i Bernadac que me van fer passar aquest mestratge i vaig mar marxar a Algèria amb el, amb el que seria el pare del meu, <laughs> dels, dels, de les meves filles, perquè era d'origen algerià i ell volia anar a veure com se passava allà. I doncs vam marxar i vam treballar de professors tots dos de, de francès dins un col·legi eh, no gaire, entre Alger i, i Ouzou. Això quin moment és? Quin temps és? De 81. I l'experiència a Algèria eh, et va interessar? Eh, sí, me va, me interessar molt, a, a nivell de, de la, del català me va interessar molt perquè vaig sentir la mancança del país encara més i mm-hmm. vaig escriure aquests primers poemes de, en català ja, de fet. Mm -hmm. El primer que vaig escriure és uh, eh, allà baix a Algèria, que fa part de muralles pintades de blau. Pot ser que havia escrit abans, però és allà, de la mancança del país, que me vaig uh, apropar d'ell, mm-hmm. diríem, mm -hmm. diríem uh, amb l'escriptura. Mm. D'acord. Després d'Algèria tornes sí, al país? torno al país, és aquí que vaig passar doncs, un eh, concurs eh, sí. normal. També en on? Vaig començar a Pia i a Salses, mm. i aquí vaig fer de seguit català, sobretot a Pia, perquè per la Sant Joan eh, hi havia una gran festa, doncs tot l'any calia eh, aprendre una desena de cançons o, o més. Doncs aquí vaig començar el català a l'escola, i ben segur els cursis pedagògics, el Joan Tocabells va, va van dir a veure si, si fas català, doncs podries passar eh, el CAFIPEM, doncs, aquest mm -hmm. certificat per ser conseller pedagògic, però més tard, eh, abans de, doncs, de ser consellera pedagògica vaig, eh, vaig ser mestre bilingüe d'Alembert qui est à l'origine, du fait, del bilinguisme eh, a l'enseignement public. Euh, il y avait le Joan Amada, y hi havia le Collège de La Garrigole, pour je vaig à à la cadena. Eh, a la même compagne, Marie-José Sira qui fait le CP, je jo el seu. Però després vaig parce que qui ce que se jubilava, no sé qui. L'Angèle Coelho, qui era conseller pédagogique de català, y a havia un Donc, c'est ma bande demanar. mana. era pas a punt, però hi vaig anar perquè mancava algú. Avui no mancaria gent, mi. L'ari qui no va a Cuba, Cuba és terra de valents, no volen ser des d'Espanya, volen fer-se independent, que se'ns ha perdut a Cuba perquè hi hem de dar la sal. No us vulgueu no, fills del poble, digueu que no català. La Quim no va anar a cova, no vulgui fer el soldat. Només una terra lliure té dret a l'altre. Arrenqueu cap a Cuba, que hi vagi els de Madrid. Nosaltres mar i muntanya i una rosa al mig del pi. Coleta Planes, vas començar a escriure en català a Algèria, on hi vas estar eh, un temps. Abans havies escrit ja alguna cosa? Sí, sí, vaig començar a escriure a l'adolescència, sí. però bon... No en francès? en francès, sí, sí. En castellà també, va, va, mm. vaig escriure els primers poemes en francès i en castellà, i en català. Dic a Algèria, havia començat abans, perquè, perquè la, la universitat aquí hi havia dos professors uh, sud-americans de, de Xile, Berchenko, que es deien, i ells havien creat una, una revista, Ventanal, i amb ells eh, havia començat a escriure per aquesta revista en francès, en castellà, en català. I després vam crear també l'Hangar hangar efimera, que van ser també les meves primeres publicacions en català. mm -hmm. era un poc abans d'Algèria, això. Mm -hmm. El teu pare, Marcel Planes, havia escrit, també escrivia. Què et va portar a escriure? Una influència seva o, o va ser una cosa molt personal teva? Pensi, Bon, eh, segur que he viscut sempre entremig dels llibres i... Sí. Eh, bon. El meu pare es va consagrar al català també eh, i va tornar quan amb els meus diccionaris, amb els meus llibres de gramàtica, tot això, perquè ell tenia el, català, el català oral, però no el tenia l'escrit i me va superar eh? <laughs> perquè hi va estudiar molt, molt, molt i en sabia molt eh, de català a nivell de, de l'escrit, de gramàtica i tot doncs això. Doncs va ser tu que el vas portar cap a la sí, llengua literària. Ell ho diu, ell ho, diu, ell, ho, ah. Eh, ell ho deia, ho deia. Per, perquè pobret, eh, ens va és pas més aquí, mais, mais ho deia així, deia que són els queixos llibres que, que havia a casa, queixos diccionaris que el van, el, el van portar a, a estudiar la, la llengua, va mm. ser de professor a l'Òmnium i doncs va... Bueno, va estudiar molt, escrivia, però no escrivia, escrivia poesia de temps en temps, mais era pas la seva cosa, eh, eh, és la prosa, la seva, la seva, eh, la seva cosa, i me sembla. No va arribar a publicar res? No, va publicar dos llibres, però són, de fet, traduccions eh, d'un amic seu de, de Cleira, en Sant Enric, que, va, que havia estat a Dachau i, i eh, ell havia, fet, donc, havia escrit un llibre en francès i el meu pare el va traduir. Ha estat publicat en català, aquest llibre. Mm -hmm. I després a, eh, a Marcial Mayans també, mm, li va escriure el seu llibre, de fet, eh, de Memòries del camp de Mauthausen i ha estat publicat per l'editorial Cossetània. Mm -hmm. Mm-hmm. És a dir, que el teu pare, Marcel Planes, escriu a partir d'observacions o anotacions de Marcel Mayans sí. de la seva estada a Mauthausen, sí. en el camp de concentració. Sí, sí. Eh? Sí, li va, va donar cos al, sa, sí. al, si, al seu text i, uh, i va passar hores i hores. Mm. Bo, jo a casa tinc el manuscrit. Bo, I ha, hi ha pas hagut reconeixement de part de l'editorial perquè fins i tot havien descuidat el seu nom donaven el, eh, les gràcies només al, Mar al Marcel Planes, sí. a la primera pàgina, però de fet eh, jo trobo fort que perquè és, eh, és ell que havia escrit el llibre, que li havia donat forma fins i tot, eh? per ell era, era sense interès perquè era, era un home molt humil i per ell l'important és que aquestes idees arribin a, a les orelles i als ulls i al cor de, mm. dels joves i que això se sàpigui. Van fer conferències a Sabadell, a, a Barcelona també, a Ramon Llull, a la, la Universitat Ramon Llull de Barcelona, tots dos hi van anar. Doncs eh, van tocar, van tocar mm. la jovenesa i, i per això li semblava important el seu nom. Perquè <laughs> eh, Marcel Palans, el teu pare, era un home de conviccions polítiques. Sí, també, sí, sí, bé, va, va estar... Eh, eh, curiosament, bo, eh, era comunista el meu pare, però no, no, no, era, no era, havia estat comunista durant la, durant la guerra, diem, no va fer la resistència perquè va marxar en estiu i se va evadir, Se va evadir sota un tren. Aquí ha escrit un text que havia guanyat un premi l'any de Sant Jordi, que això la replegaré quan me jubili i provaré... De... Sí, sí, perquè... Es va evadir sota un tren? Sota un tren, sí. Va, va, va venir de l'Alemanya fins a París sota un tren. I e l'hivern, a més. Doncs, eh, són coses molt Sol fortes. Sol o en grup? Hi havia, hi havia dos altres, però, er, però eren pas al mateix lloc. Que eh? hi havia pas comunicació entre ells, amb la por, cada cop que s'arrestaven en una estació, de, dels gossos, dels alemanys que s'apropaven, en fi. Hi havia, eh, I no sé com va resistir amb, amb això. Mm. Amb això. Bon, esperem que ho publiquis, doncs. Sí, perquè bo, ha, ha estat publicat per l'Òmnium Cultural per, les, per la nit de Sant Jordi, sí. perquè com que havia guanyat el premi, però no ha, estat, no ha arribat al ah, públic. Al Aquesta públic recopilació és... que fa Òmnium sí. dels premiats, sí, eh? Sí, no, sí és, eh, és pas prou, que això s'ha de saber. Que... D'acord. Mm -hmm. si d'espèce Zobat Central euh, Jeunesse Communiste, à l'UEC, l'Union des étudiants communistes, à la fac, et de fait, va fait que va passer comme al català, se dit qu'il també aussi va impliquer politiquement. Que de fait, euh, y a des una mica lluny tot això i va tourner a politique política qui que va conèixer també en Jordi sarda, Il a fait une école du parti Partit école una escola del Partit Comunista, ce que t'explicaven el que és el marxisme i tot això, i havien fet junts una escola <laughs> del Partit Comunista. És aquí que el va conèixer, que va conèixer en Jordi Pere Cerdà, no pas com a poeta al principi, però com a home polític. Van compartir aquestes conviccions. durant, durant un moment. El meu pare, al final de la seva vida, va, sobretot des, des, després d'haver llegit eh, llibres sobre la guerra d'Espanya, va, va deixar de banda una mica aquestes idees perquè va trobar que els comunistes havien pas comportat com cal durant la guerra d'Espanya, mm -hmm. i això també. I doncs això ens va, <laughs> ens va fer veure altra cosa, que, coses que no es veia en aquest moment, no veiem eh, aquest costat stalinista, no es veia per nosaltres era una societat mm. I Això ho vaig compartir molt amb ell i sóc jo també que el vaig una mica entrenar a la política, <laughs> però després ho vam deixar tots Mm -hmm. <laughs> doncs vas conèixer bé Jordi Pere Sardà, entre altres coses, perquè ell et va fer el pròleg de dos llibres de poesia teus. Quin record en tens d'Antoni Cairol? Antoni Cairol... Eh, eh un bon record. És a eh, dir, quan vam fer aquesta revista a la Universitat Le Hangar Efemer, amb el Miquel Sargatal, eh, no sé pas, eh, Lucie Muro, eh, no recordo pas de, gaire dels noms, bon, vam anar a veure en Jordi Per Sardà, ens va fer suport. Havia publicat fins i tot una petita eh, biografia seva dins, dins una d'aquestes revistes i mm, a Miquel Sargatal li havia portat els seus textos i, i jo també, eh, cap d'un any o dos anys, i, són anat a Santa Ciscla i li són portat els meus textos, mm. que m'ava dit, sí, sí, val la pena, això t'ha cal continuar, hi ha quelcom. Hi ha quelcom. Hi ha, hi ha quelcom. <laughs> doncs m'ava encoratjar i com que de tota manera mm, m'agradava i que mm, sortia així, eh? com a raig <laughs> en aquest moment, i ben, mm, he continuat a escriure i m'ava ajudar, m'ava ajudar sempre. Tu et creies el que et deia en Jordi Pere Sardà? Sí, s'ho dic perquè si ell ho diu, <laughs> que hi ha quelcom, i com que ho sentia també, no sentia pas que sigués, que sigués una, una cosa excepcional, però sentia aquesta necessitat d'escriure poèticament amb la sensibilitat que... Oleta Planes ha guanyat diversos premis, el Francesc Català, el 87, el Carles de Grandó, el 91, el Joan Lacell, el 92, la nit de Sant Jordi, amb el Modest Sabater, el 93, la nit de Sant Jordi de Perpinyà, en Darració infantil, el 94, Jocs Florals de la Ginesta d'Or de Perpinyà, el 94, ho vas guanyar tot pràcticament. Sí. El que es podia guanyar aquí. No, <laughs> sí, en aquesta època eh, me presentava als concursos i això em va confirmar que me calia continuar segur. Però després me, me vaig arrestar de, mm-hmm. de, de participar a premis i sí. potser que... No sé. Aquí, en aquest moment tenia menester, perquè sí. tenia menester d'un reconeixement. Sense això eh, no, no, tenia la paraula d'en Jordi Pere Sardà, d'en Joan Tocavens també, que, que me, reconeixia com a poeta, però... Mm, aquests premis segur que me van fer avançar una mica més mm -hmm. cap al reconeixement, perquè si escrius de que de fet no saps si val la pena, si pot arribar a la gent o no. Sempre hi ha el dubte, no? Sempre hi ha l'artista sempre, en general sempre. sempre té el dubte. Sobretot en poesia, trobo que és la, sí. la natura mateixa, l'essència de la poesia és això, és, és el dubte. És el... I com que hi ha tanta poca gent que llegeix poesia... Hi ha pocs lectors mai també. Mai saps si algú t'escoltarà. Exactament, sí. sí. <laughs> Exacte, el 90... sobretot la poesia. <laughs> I tant. El 97 publiques Muralles pintades de blau, és el primer llibre de poesia que publiques, sí. ja ho he dit, en pròleg de Jordi Pere Sardà, que també va fer el pròleg el 2006 del llibre Carrer i Dona Hort. Sí. Ets una escriptora, Coleta Planes, no només de poesia, perquè has col·laborat en revistes diverses, l'Almanac Català Rosselló, entre d'altres. En narrativa has publicat Llum, fill de sol i de la lluna, el 94, és una cosa infantil. Sí. Arquet de mar, el 95, també infantil. I arribem a la volada de l'Anton Deus, sí. el 2013. Mhm. Ja sabeu la història de l'Anton Deus, que un dia decideix viatjar i a l'atzar decideix anar al Senegal. Sí. <laughs> Una història inspirada en un viatge que vas fer en aquest país. Sí, sí. De fet, tinc una amiga senegalès, Fatou, que és infermera al Senegal, i m'havia convidat i ara, quan vaig sonar, vaig escriure aquest, aquest conte, La volada de, de l'Anton Deus, que és un nin, un català d'aquí, de Deus, i que està somiant davant del seu globus terrestre i té ganes de viatjar, marxa, se'n va amb els pastins en rodes perquè no té res d'altre per anar de viatge, és, és, és arrestat pel mar i allà doncs, eh, bon, és una mica desesperat sobre la seva roca i veu un estel eh, amb dues ninetes i un fill eh, dins el cel i es diu és això que em cal, com, doncs marxarà als, eh, cap al mar amb l'ajuda del vent, eh, hi ha un diàleg amb el vent, i marxarà cap, al, cap a Àfrica, sense saber on va, bon, se'n va. Mm -hmm. Allà, ben segur, fa una trobada amb la meva amiga, la Fatou, que és infermera, que el cura, i és eh, un llibre sobre el viatge, la diferència, donc, que... Mm, és català, és obert al món, i això estic segura que els catalans són, són tots molt oberts al món, mm -hmm. perquè és un país que ha estat, <laughs> que ha estat eh, sempre, sempre travessat per poblacions diverses, mm i el volia fer també portar d'aquests valors, aquest ah. entorn. Coleta, quan tu vas al Senegal, què hi cerques i què hi trobes al Senegal? Anava, anava a, a, a visitar una amiga primer i després va, va copsar molt perquè era tan diferent, tan diferent de la, de la nostra vida. Tenia la impressió d'haver tornat a una altra època molt primitiva, molt, molt sensual a nivell dels colors, del, de, de, del calor que feia també, dels olors, de, de, és, ma va com ça, no sé, a nivell de, de l'emoció eh, i a nivell de, del sentit, perquè de fet el poeta treballa sobre aquestes coses. Teníem, me va donar molta inspiració. A, a, a, a, sobretot les diferències, les diferències eren fonamentals i eh, el euh, cor euh, euh, de la gent molt obert, molt... Una, una no sé, una, un amor que, que, mm-hmm. que, mm que comparteixen moltes coses, més que nosaltres. Segur que nosaltres compartim, ajudem els altres a, tra a, través, a través de les ajudes socials que són, estan institucionalitzades, però allà no, allà és, uh, tens el veí que no té res per menjar, l'ajuda és per menjar, que és, uh, són coses uh, diferents. Vaig participar a un naixement d'un nin també, perquè com la meva amiga fa eh, és infermera i te, treballava dins un dispensari, eh, em va fer passar per una metgessa. No, jo no volia. <laughs> I doncs em va dir, no, no. I, i la vas ajudar? Sí, la vaig ajudar. No, va ser un moment molt fort també. <laughs> La teva amiga tu, ja la coneixies d'aquí? O... Sí, sí, en fet, de fet l'he coneguda aquí perquè... Sí eh, té una, tenim una, una amiga en comú que és infermera i havien fet els estudis totes dues a Bèlgica. Uh mhm. -huh i e bé, bé cada, cada estiu aquí. <laughs> Bé, un altre episodi de l'activitat múltiple de Coleta Planes és la relació amb Jordi Barra perquè Jordi Barra va utilitzar lletres teves en un dels seus darrers discos, el Soc, que va publicar el 2008, hi ha tres cançons amb lletres teves, Tricot, cançó d'un sac de testimi, i voldria dir la Catalunya. Va ser ell que t'ho va demanar o com va anar aquesta història? Sí, sempre m'ho demanava, sempre me deia si un dia musicaré els teus textos, eh, m'ho havia dit ja per Muralles Pintades de Blau, però després bo, no el vaig veure, no sé, la vida fa que a vegades eh, no, no, no ens vam trobar en aquest moment, i quan va, va, vaig sortir carrer d'on hort, és per això que publicar un recull és important, eh, sem, perquè te fa... Oh, oh, hi ha coses, eh, sinergies que es creen, i si no, si, si tu deixes tot, tot a dormir dins un armari, eh, no es passa res, sí. de fet. Doncs aquí em, eh, va despertar una mica eh, i em va dir, ah bé, sí, eh, aquests, aquests tres poemes m'encanten i eh, es podia música. És, es deia eh, que es va... Ja està. Ma vida ha fet punt amb la teva per una vesprada, una nit, una matinada. Ma vida ha fet punt amb la teva per una tarda. Lai, la, la, ha fet punt amb la terra per un tricot de vida, punt a l'indret, punt al revés, punt a l'indret, punt al revés. Se n'han traïgat els fils dins del cant de les broques, se n'han traïgat els fils dins del cant de les broques. Ja ho he dit, Coleta Planes és consellera pedagògica de català, és encara, perquè ja ens ha dit que d'aquí poc... D'aquí poc sí, me'n jubili. Te jubiles? Sí, sí. Coleta, aquest deu ser un càrrec que jo diria que de molt patiment, això d'anar superant dificultats contínuament. Sí, eh, alhora és patiment, alhora és alegria, perquè de tota manera avança el català. Avança mm. pas com cal, com caldria, avança... Eh amb patiment, sí, eh, amb moltes caigudes avançades i... <laughs> I... Tu ets de les que veus el veire mig ple, més sí, aviat, no? Sí, sí, bé, sí, sí, perquè eh, això depèn, depèn molt, molt, hi ha textos segur, hi ha lleis, però depèn molt, molt de les persones amb qui treballo, finalment. De, les de la seves, voluntat de les persones, De la voluntat, dir? sí, de la de les voluntat. ganes que té la gent. Les ganes que té, que té la gent, perquè, bon, que eh, hi ha, hi ha, vull dir, a, a nivell de l'administració, eh, per, per, perquè mm, després hi ha també la gana, les ganes que tenen la gent d'aquí, també. Sí. Tro trobo que hi ha pas massa suport, me sembla. Que Quan dius la gent, que... què vols dir? La, la, la gent catalana d'aquí, pot ser que, mm, que no fa prou suport... Vols dir els pares d'alumnes, per Els pares d'alumnes, perquè, de fet, eh, darrerament les obertures que se van fer a nivell del bilingüisme, perquè a l'escola pública de, des de va, fa 21 anys ara, que, que va començar el bilingüisme a l'escola pública després de la Pressola i de, la, i de Rels, que van jugar un paper molt important per despertar un poc la, <laughs> la gent d'aquí i adonar-se que, que, que, que calia passar per l'escola també si volíem recuperar la llengua una mica. És pas... Eh, la ràdio és molt més perfecta, la feina que feu és immensa, eh, però hi ha poca cosa per recuperar la llengua aquí, mm -hmm. la sentir, i doncs l'escola era, era l'ideal però dins el marc estret de, dels textos eh, i del BU eh, no és fàcil, però al poc el poc que fem, em sembla que podria, podria ser més important si els pares demanar, demanessin uh, més bilingüisme. Sempre es diu, Coleta Planes, que hi ha molta demanda de català. Sí, però, però no, a la pràctica... A la pràctica no sé si n'hi ha, perquè Eh, bon, el Bulu, per exemple, l'any passat vam obrir perquè hi havia una demanda eh, vinguda de, del Batlle i, i tenia una petició de pares. Eh, e, era clar que aquí hi havia una demanda. Però si, si, no, eh, si no fem nosaltres les propostes, sobre les, les uh, eh, 40 escoles que tenim bilingües, amb una secció bilingüe, pot ser que n'hi ha només tres que van, ser, que van sortir d'una demanda dels pares, vull dir. Normal, és l'administració, sí. sinó que va fer la proposta. I això normalment no passa ni a Bretanya, ni a Còrsega, ni, a, ni al País Basc. Normalment són els pares i la pressió de les associacions que fan que s'obrin seccions mm. bilingües. Mm. Hi ha pas aquest suport, trobo jo. Eh, cal que el saber, els ajuntaments han de saber que si volen bilingüisme ho poden demanar. I si demanen, si hi ha una prova que hi ha una demanda forta a un poble, podem fer l'enquesta mm, a nivell de, de l'escola i trobar... Bon, després hi ha les coses administratives que fan, hi ha un post, hi ha pas post... Eh, eh, fins ara, eh, Eh, podíem pas posar fora algú, un mestre monolingüe, per posar al seu lloc un mestre bilingüe. Era aquí el problema es tenia els mestres. Però ara, aquest, des d'aquest any, i aquí podem regressar a l'administració, per un cop ens han ajudat molt, molt, eh, van fer el moviment separadament, és a dir que hi ha mm, un, un moviment per les, les classes monolingües, que fan pas euh, bilingüisme euh, francès-català i les classes bilingües que fan francès-català. Donc això vol dir que fins i tot si, si tenim 15 euh, alumnes a una secció bilingüe podem obrir una classe a més a més. I si n'hi ha 32 a una classe monolingüe, també tenen una obertura eh, tenen una obertura perquè abans tot era globalitzat i hi havia tensions enormes, era difícil. Es mm-hmm. pas com a l'escolarel, tothom fa la mateixa cosa. Sí, sí. Aquí hi ha dues seccions. Sovint diuen que són els nins que tenen bé, més cultura, que, tenen, que, que surten de famílies més, eh, bon, amb un nivell cultural més alt. I això fa que els mestres monolingües es troben amb els nens amb més dificultats. També bon, crea tensions penso que aquest any, aquest any per primer cop, si s'obren les dues classes d'arrels, no, no sé si s'obriran, però bon, si hi ha la mainada s'obriran, l'escola del Bernet prevista aquest any, tindríem 11 postos aquest any de nous. Doncs és el primer cop en 20 anys que, que veig això, mm -hmm. francament. I es podran cobrir no sé. Fàcilment, eh, aquests no 11 sé. postes? <laughs> No sabem encara. Ho sabrem demà, perquè demà és el moviment, però hi haurà un segon moviment, un tercer, penso, i pot ser que caldrà anar a cercar els mestres bilingües. N'hi eh, ha sis o set, pot ser que tenen pas classes bilingües. Que, que podrien que... passar el bilingüisme, vols sí, dir? Sí, caldrà anar a buscar mm. <laughs> les persones. I eh, al mes de juny el moviment és sempre difícil, perquè sí. cal fer correspondre aquestes classes amb els mestres. I aquí hi ha un un altre punt eh, que de dificultat és que en tenim, la Catalunya Nord produeix pocs mestres bilingües, pocs, molt pocs. 5 cada any, 4 o 5, i n'hi ha pas prou. Mm -hmm. Si no, podíem anar més ràpid, penso. Mm -hmm perquè cada any fem correspondre normalment a les obertures amb els candidats, eh, amb, amb els mestres bilingües. Cada any són 4 o 5 postes. Aquest any 11, no sé pas si podem cobrir, ja veurem. Doncs actualment un mestre de català que fa català té el post assegurat. Ah, això sí, segur, sí, sí, sí. Mm. Això sí. Mm. Bé, per resumir, Coleta Planes, mm -hmm. demanes que els pares d'alumnes sí. siguin més actius a l'hora sí. de demanar català sí, a les sí, escoles. Sí, sí, sí. Je, mm-hmm. euh, <laughs> la, mm-hmm. la meva demande est clara. Perquè me sembla que i, i pot passar per l'Ajuntament, per exemple. Sí. I després fa, fan pujar la demanda a l'inspecció o per, per l'escola. Euh, o... Mm -hmm. I pot ser que... Això no passa així, eh? Al País Basc o a Bretanya hi ha una societat civil que demana i imposa que es creïn sí, sí. Uh, escoles bilingües. Eh? Sí, és això. És això. Nosaltres tenim pas cap uh, organització. Sí. Donc, és, aquí és paradoxal, és sempre l'administració quasi bé que ha proposat eh, una obertura sí. Coleta Planes ja ens ha dit que quan arribi la jubilació tindrà més temps per escriure i per ah, fer sí? moltes coses. Seràs una jubilada activa. Sí, sí, sí. La, la, la, la meva prioritat és l'escriptura. Tinc moltes coses per eh, formalitzar. Tinc reculls eh, no, que són pas acabats que vull acabar. Doncs tens i... molta feina pendent que penses sí, fer sí. un cop uh, arribi sí, la jubilació. Sí, sí, sí. Eh? sí, perquè aquí cal temps per a l'escriptura. Sí. Pots, pots pas fer això entre, entre... <laughs> sí. <laughs> amb dues hores, que te cal una jornada sencera. Si no perds el fil, va pas bé. Doncs, sí, sí. saps? I és complicat de tenir temps amb aquesta feina. Doncs per ara em dic que de tota manera cal recatalanitzar el país, també és una, una acció que no deixaré, sé pas com, i a través de les associacions també eh, guardaré una implicació segur. I després eh, la meva part social també serà l'escriptura i les publicacions, si, si puc. Si no, ho faré a compte d'autor. És igual. <laughs> Col·lera Planes, gràcies. Amb Bon dia. Bon dia memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.